2013 är snart slut. Länge leve musikåret 2013. Mm. Eller? Jo. Hurra! <laughs> Liselin eh, känner på fyra. Jon Lax ser ut som att hon håller på att skämmas ihjäl Nej, det gör jag. Eh, och eh, Peter Björklund ser bara lite trött ut. Ja, som vanligt. Är du i någon slags um, paltkoma efter jul? Um, ja, paltkoma och någon slags uh, spa-koma. Spa-koma? Ja. Har du, har du gett dig själv i julklapp att gå på spa? Ja, jag och min kära flickvän var och badade och svagade oss och hade oss. <laughs> Vi ser baby, baby mjuk ut. Ja, jag känner mig väldigt bekväm. Vi, vi är ju um, fyra femtedelar av uh, Rodeos uh, musikredaktion. Vi saknar Vasima. Mm. Och ja. borde varit mm. med. Uh, hon fick förhinder. Men eh, vi, vi, ska i alla fall försöka oss på att sammanfatta musikåret. Vi har redan gjort det, en väldigt maffig låtlista. Sjukt bra lista. Mm. 100 bästa låtarna kan man hitta på rodeo.net om man klickar sig in på startsidan där någonstans. Um, nu, jag vet inte riktigt vad vi har för taktik idag. Det är någon slags axplock från den här listan. Mm. Precis, jag tänker att den tillsammans ska ge en väldigt fin bild. Utöver den fantastiska listan. Det är ju, vi väljer några favoriter och några låtar som vi känner har representerat eh, året på ett bra sätt. Um, här är en av topplåtarna från listan. Peters, uh, Peters val. Mm. Suveränt. så fort du får chansen så väljer du den här låten i olika sammanhang. Tredje gången vi spelar den här tror jag. <laughs> heard about you. You heard about me. <laughs> yeah. Why? Cause I had some issues. Wow, wow, wow. Back at you. Bad girl! Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I shouldn't have had I want you to. That's the type girl to relate to That I be bad enough to you. Falon the genius. Yeah, I be good and bad, but I be bad to you. Bad, bad. Word. I, <laughs> I, I, I think you gifted too, baby. yeah. Hold up, bad girls ain't no good. And the good girls ain't no fun. Look. And the bad girls want a real nigga. Yeah, cause real niggas just want. Ah. So it ah. seems that we caught up in the wrong thing. Got to thing for a queen who know when to lead. You got, to thank thing for a king, but you want a king. Seems like the ones who roam never got a ring. And I can see that you're. <laughs> yeah, in the literal sense. I mean the physical sense. I mean the ups. Wait, baby, give me a second. I need a minute to bend. I'm only telling you that. I heard you. Bad and I'm telling you, I can believe that. Not the type of fella that y'all be getting jealous, but we talking about game while they got the lead pass. We at that bed, floor, couch, hold up. Loud, pat, boy, roll up. You know what? What's up? What's up? Forget it, cause all the bad girls always unapologetic. Is it bad that wow. I never made love? No, I never did. But I shouldn't know how to her feelings. She ain't wrong. She work hard. She play harder. Got a smart mouth. Like a speed fly. She don't catch feelings. She too busy catching G5. She no saint. Sap Saint Laurent. Gonna blaze out. Take the wheel job. And Rihanna got these women in their Rivers Island. I'm just trying to take a dip, y'all. Never deterred with bullshit, y'all. Never concerned. She's trying to live it out. No more suck up a love. She probably ducking because you try to follow your gut feeling. You get lost. Some issues, yeah, and I noticed it. You got the coldest cortisone, but warmer skin. You froze with it. You tryna play seven zero, Zero, I be Scorpion. Psh, get over here today. Smelling like Jean Paul, got the eight. Got about three friends, she don't even tweet them. And no IG, but she follow Kitty. And we at that bed, floor, couch, hold out. Loud, pack, boy, roll up. You know what? Peter, vad är det som är så himla bra med den här låten? Uh, alltså Rihanna. Alltså jag kanske är liksom någon slags craving efter henne som har gjort att jag liksom lyssnar på henne om och om igen. Men det är ju ganska mycket uh, det här året också på något sätt. Mm. Som du har Sängknarret och hon skippade ju originallåten med Tiara Thomas va? så var det en gitarr som var helt förjävlig. Ja, det låter inte bra. bort med alla <laughs> gitarrer. Som de tog bort till den här remixen. Skönt. Eh, Men det känns, så bra. känns också som att den är den så optimala låten för Rihanna på något mm. sätt. Så mm. Good girl gone bad. Och hon Slätt liksom, Släpigt. Hon får liksom chansen att visa att hon kan typ eller hon har så en rappares swag mm. på något mm. sätt. Precis, på låten. verkligen. Är inte det du som har sagt till hon att, att hon är så bra på att rappa just? Eller så ja, att, att den, eh, man, man hör att hon skulle nog kunna vara det. Mm. Så här, mm. rappa långsamt och slött. Liksom. Hoppas hon gör en hel skiva som låter så här någon gång. Det är ju liksom i hänget mm. som all, all bra rap eh, liksom görs. Hennes WhatsApp i den låten är liksom värt alla mm. minuter. Ja. På något sätt. Verkligen. Ja. Det är så snyggt. Rihanna, det känns som Rihannas år också, trots att hon inte riktigt det har inte varit hennes mm. släppår, mm. men den här låten har, har ring, ringat in henne. Ja, ja, ja absolut. Vi, um, vi går vidare direkt till en låt som Lisa Elin har valt. Den, den är liksom den börjar med någon sån nyhetsinslag, mm. bara mm. the world is at war. Apokalypsen. Den här är, den här är apokalyps på något sätt. Vi lyssnar. Vi lyssnar. så himla vass och elak och superelektronisk. Ja, men och liksom samtidigt hård och tuff. <laughs> det här är Nuguzu Nuguzu eh, och eh, vi tror att man uttalar låten Mesha. Ja, jag tror den att det är Mesha. Eh, hur skulle du beskriva den här videon till den låten? Den är ju sjukt, det är ju som ett ihopklipp av all science fiction på något sätt. Eller de har ju bara använt ehm, science fiction-filmer som finns liksom. Mm. Men har gjort just den här remix-grejen blir liksom så extremt eh, samtid på något sätt tycker jag med deras ganska så här, eh, organiska elektroniska musik. Det är extremt snyggt gjort tycker jag. Va, el organisk eller elektronisk? Jag tycker, att de är lite, jag tycker att det finns något organiskt i deras musik som att det låter som eh, Alltså det låter inte till, det låter inte, eh, vad ska man säga, det låter som att naturen skulle kunna låta så här också. Det är liksom inte sätt. de här gamla vanliga plåtrobotarna nej, som gnisslar lite, utan det, det är så här levande robotar precis, som har gjort den här Precis, det är ett spela tv-spel 2013, inte spela tv-spel 1989 liksom. Nej, ja, den är <laughs> jävligt tuff. Uh, vad, vad, hur, hur har man kunnat höra det här i övrigt? Liksom, mm, alltså, typ ja, precis, jag, jag tänkte att den här skulle på något sätt få representera lite vad jag har känt 2013 som. Och Gusso Gusso ligger ju på ett skivbolag som heter eh, Fade to Mind. Mm. Som ju har, känner jag i alla fall, har liksom fått stå för extremt mycket av vad, vad som har kommit ut som har varit väldigt bra. Alltså som har jobbat med mycket och remixat mycket bra artister. Och sen har ju flera av de artisterna kommit till Sverige också, eller Stockholm i alla fall, jag ska inte säga hela Sverige, men Kingdom och Girl Unit mm. och En Goose en kom till, kom till Stockholm också. Och de jobbar ju med till exempel Tink eller vad det nu kan vara liksom. De har en extremt så här, de har satt en ton för eh, ny innovativ musik tycker jag och de blandar så, de banden som ligger på Fate to Mind blandar så bra vad som finns i England med grime och, och den typen av danskultur med. Sen finns det house, R&B, hiphop. Typ. Mm. Det, liksom det, de har liksom lyckats få ihop artister som får ihop alla sound till till något slags 2013. Jag och Peter var ju på en rolig fest i New York som vi gärna pratade om att vi var på. <laughs> det var väldigt Sällan bra. man känner sig så cool. <laughs> och, och lite awkward ja. för alla andra var så coola. Nej men Kingdom och Nugusu Nugusu spelar skivor i alla mm. fall och det, jag, jag gillade mm, mixen av det här hårda mm. och superelektroniska, hippa, internetiga eh, blandat med deras eh, urval när de spelar skivor. För det Precis. var väldigt mycket Kelly Rowland och mm. eh, bara en ny rolig topplista R&B Ja, som, som, i sin tur liksom har rört sig mot det här knäppa, hårda, flummiga, släpiga. Exakt, alltså det skulle man, om jag tittar tillbaks liksom om 10-20 år när man får lite perspektiv så tror jag att man kommer att tycka att det här låter extremt 2013 men mm. det är just där, det, det är så det känns. Och också, men också att man inte är rädda för att ta sentimentala saker och vrida om. Liksom. Det finns ett annat gäng eh, här på hemmaplan som också rör sig i de här skumma uh, ljudbilderna. Eh, det här är en låt som vi har glömt att spela i podden, men som jag tycker är helt fantastisk, som också har en sjukt bra framtidsvideo som jag tycker man ska kolla in. Echo 2K, Hold Me Down Like Gravity. väldigt eh, poppig och fin och catchy, men samtidigt så himla knäpp. Uh, den här supersvajiga produktionen ja. tycker jag är så himla snygg. Um, det här var Echo 2K som är med i Gravity Boys, som är kompisar med Sad Boys och hela det här gänget eh, mm. uh, som har stått för väldigt bra produktion i, i år. Um, den här videon, det känns som att han, han måste vara den enda som någonsin har fått runt Globenområdet här i Stockholm och ser coolt ut. <laughs> det är verkligen, det, nu kommer han, det vara han lyckats, shit, liksom, liksom. Han, han lyckats mm. liksom kutta upp den här videon på något sätt och få den att se ut som framtiden. Den är väldigt, väldigt bra. Kolla in den. Mm. Um, vi, vi, vi, spelar ganska mycket låtar idag från andra halvan av 2013. Det blir ofta så när man ska sammanfatta. Jag kommer inte ihåg. <laughs> det bara, Men det känns också som att typ. det har kommit bättre musik det andra halvåret, tycker jag. Men men är det verkligen så? ja, men jag tror det. Vi har ändå gått igenom alltså, hela året. Mm. Vi samlar ändå vår musik ganska bra tycker jag. Det känns mm. som att andra halvåret är bättre. Är det inte bara för att man alltid vill höra den nyaste nya, musiken? Nya. Kan ha med det Men nej, jag vet inte. Du får stå till svars nu, för ja. du har valt den här låten. Ja, det är sant. Vad är det? Uh, well, uttalet på den här mannen är väl lite oklart, men jag tror att det är MC Way 2. business. I've been a young killer since pops pop in a wax spitters be dinner. I'm a young gorilla. These niggas be I've been a born sinner. Bad ass young nigga. Michael Jackson, black thriller. Swagger on a hundred. thinking, cause I could've died a long time ago. But I'm here, on the on the roll, and my swagger's still on a hundred, hundred, hundred, hundred, hundred. Counting bad ass, young nigga, Michael Jackson, black thriller, swagger on a hundred, hundred, hundred. sjukt bra! Alltså det... Är, det är bra. Oh, det, håret står upp. Håret? Ja, <laughs> håret på kroppen. Uh, <laughs> nej, alltså det här är en, det, någonstans väldigt representativt för 2013 tycker jag. Uh, långsamma, liksom, atmosfäriska uh, produktioner, är väl någonting som vi har varit väldigt bortskämda med och det tycker jag verkligen att vi får här. men så har det ju varit i flera år nu. Jo, absolut. men det är, det är i, i, kombination med, med han och hans liksom, långsamma rap om i det här fallet så tycker jag inte texten är liksom, den är helt eh, irrelevant. Handlar den om Michael Jackson eller? Låten heter alltså Michael Jackson? Ja, Thank, thank you for the swag. swag. uh, <laughs> Varsågod. <laughs> Alltså, kolla på, om man kollar på, jag, jag bloggade om den här eh, Lucky X uh, Count On Me-videon för ett tag sedan. Mm. Uh, jag får en viss känsla i den, med den videon, uh, och den, uh, där kanske mer också i texten i och för sig, men det är just någonting med de här låtarna som får en att känna sig lite cool. Mm. Jag känner mig lite cool när jag lyssnar på den här. Och det är, det är sällan jag gör du det, så att jag är väldigt glad. <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Ja. Uh, ehm, det, det är någonting i det där dova basiga också. Mm. Och mm. lite, folk låter lite ledsna. Uh, på ett sätt som är helt okej okay att låta ledsen. Men det behöver inte vara så käckt längre. Nej. Mm. Det får vara coolt. Precis. Typ. Om nu ja. käckt och coolt är motsatspar. Jag vet inte. Ehm. <laughs> <laughs> <laughs> Ska du spela en, en cool låt för oss nu? Jag vet inte John. vad som kommer. Det blir Angel Hayes. Mm. Ja, den är väl har... inte så cool. Den är väl en av hennes kanske minst coola låtar. Så, På vilket sätt då? Den är väl mer ärlig och känslosam kanske. Mm. Du, och det är ju coolt. Du har ju lovebombat, och Elisa också, eh, hela året på mm. Angel mm. Hayes. Uh, eh, vad är det som hon har som är så speciellt? Oh, jag vet inte, hon verkar så himla så här, ödmjuk och proffsig och säker på sig själv. Och som levererar det hon lovar också, till, mm. till skillnad från många. Brukar du bli besviken på artister? Jämt. <laughs> <laughs> ja, det händer ganska ofta faktiskt. Oh. Uh, ja, jag hoppas så mycket och får så lite. <laughs> jo. Ja, ja. ja, ja. Det, här, det här är i alla fall Angel Hayes, men väldigt lång och eh, ganska akustisk Ja, uh, precis. Same Love. Yep. Hi mom. I'm really scared right now, but I have to. At age 13, my mother knew I wasn't straight. She didn't understand, but she had so much to say. She sat me on the couch, looked me straight in my face, and said, You'll burn in hell or probably die of AIDS. <laughs> It's funny now, but at 13 it was pain to be almost sure of who you are and have it ripped away. And I'm sorry if it's too real for some of you to fathom, but hate for who you love is not exactly what you'd imagine. Uh. And I guess it was disastrous, cause everything that happened afterwards was just madness. Locked away for two years to keep me on the inside, because she'd rather see a part of me die than me thrive. And it's tougher when it's something you can't deny. And ignorance teaches us it's something that you decide. You're driven by your choices, an optical illusion. Here's to understanding that it's not always confusion. and I, I can't change. even if I halls in my school, and I've seen kids hide behind walls and footballs and things like pride. I've seen innocent children suffer beneath bruises, suffer beneath every single hand that chooses ignorance. Fuck your religion, fuck constitutions, fuck superstition. There are no lakes of fire, we're here on earth, and the only thing to do is put love first. And so I stand for the boy who died by his hand to the sound of his father screaming, Woman loves man. This is Adam and Eve, not Adam. And Steve. And I stand for the girl with the cuts up her sleeve and a heart in her hand and that chip on her shoulder. And I stand for it all until ignorance is over. This is for you, for knowing who you are, for never letting your magic outside of your heart be you. Be brave and understand that things do change. I accept you for you when I don't understand, and I love you for you, cause this is who I am. Yeah. I accepted you for you when I didn't understand. Now love me for me, cause this is who I am. Årets eh, bästa cover? Ja, Kanske? jag har inte hört originalet faktiskt. Asså? Nej. Det är ju... Macklemore. Macklemore. någon... Eh, vad heter den andra, Ryan någonting? Jag kommer inte, ihåg. Han känns ju som att han har blivit någon slags superstjärna i, i USA senaste ja. å, två åren, kanske ja. senaste året. Ja, senaste med Thrift Shop och mm. den här låten. Jag har inte hört någon av dem. Uh, men, uh. Det, det, det, men du, har du hängt med i själva diskussionen kring den? Kring det här ja. Uh. Alltså, ja de, de gjorde ju en låt där man fantiserar om hur det skulle vara att vakna upp som homosexuell. Mm. Och den De är alltså fick alltså ju... vita straighta dudes? Ja, mm. precis. Uh, och det är väl så här behjärtansvärt på något sätt, men det är också sjukt provocerande. Att så här, som privilegierad dude liksom, mm. ta, ta den, den rätten. Så. Ja. Och Angel Hayes gjorde ju den här covern som ett svar, liksom berättar hur det ligger till på riktigt. Ja. Mm. Har den här fått någon eh, respons? Alltså hennes version? Hur då? vet du om den är den stor? Liksom? Mm, jag, tycker folk, den, alltså jag har eh, sett har den på en massa så års den. bästa mm. listor faktiskt, mm. eh, som kom ut efter vår. Men, eh, ja. Men det är något den, med, ja. det går liksom rakt in i mm. hjärtat på den på något sätt. Jag är ganska ovan vid att lyssna på texter överhuvudtaget, mm. men sätter lyssnar man, man och lyssnar på det här så bara... Uh, Precis, det, liksom och det är så himla fint med en artist som tar liksom sitt utrymme att så här, stå upp för, för de som behöver någon, mm. som står upp för dem. Mm. Det, istället för att bråka på Twitter, en av, som andra gör. En av årets um, härligaste personer. Mm. mm absolut. Verkligen. Vi, vi går vidare till eh, ditt andra val. Ja, Anna Melina. Mm. Är det din som bästa jag, svenska låt? Ja, jag tror det faktiskt. Uh, jag tycker den bara är så himla perfekt. Uh, jätte, jättefin. Årets ballad mm. från Sverige. Mm. inte stanna kvar ikväll just nu. Nätterna är längre än dagarna, men allting vi är I'll take. Så himla fin. Jätte, jättefin. Mm. Svensk musik mår bättre än någonsin. Mm. Känns det, som. det känns ju så. Det känns som att det är många vi kommer få höra mer av nästa år. Också. Eller som man vill höra mer av. Anna Melina är ganska hemlig. Mm. Och, och, så, vi vet inte så mycket om henne. Nej. Jag eh, tror att hon är från Stockholm i alla fall. Ja. Um, hur tror ni den här artistkarriären kommer utvecklas? Eh, ja, jättebra förhoppningsvis. Ja, Vi vill bara höra precis likadana Ja, men precis. Hon har ju släppt två låtar det här året, mm. väl? Och båda är ju fantastiska. Eh, bara hoppas att hon, jag vet inte, det känns som att hon skulle kunna så här hon låter inte som Anna Järvinen, men det känns som att hon skulle kunna bli stor på samma sätt ungefär. Och det finns också det här liksom med att tjejer jobbar mer elektroniskt, alltså att vi får svenska varianter. Nu menar inte jag att likställa så, men Grimes eller Laurel Halo eller liksom den, mm. alltså att det kommer svenska tolkningar. Alltså att det är mycket mer självklart att elektronisk musik kommer oavsett kön och genus. Liksom. Ja. Och att eh, man är inte rädd för vissa instrument längre. Eller sådär, liksom. Och man kan nästan höra någon slags kärlek till modern R&B mm. där i mm. bakgrunden mm. någonstans. Det är bara helt självklart också, inga, ja. inga konstigheter. Nej, man har vuxit upp med det. Mm. Så. Älskar, älskar unga generationen. Ja, ja verkligen. <laughs> Ja. Så mycket. Thank God. Finns ja. det några mer som ni är peppade på inför 2014? herregud. Det känns som, <clears throat> det finns en hel drös med bra kvinnliga svenska artister just nu. Som, mm. Just i här up and rising. Julia Vero, Julia Spada och mm. J. Nilsson. Mycket mm. bra låtskrivare och producenter. Mm. Superspännande verkligen. Mycket bra. Gillar när de kommer i gäng också. Ja. På något mm, sätt. Ja. Verkligen. Älskar gäng. <laughs> Mycket bra. Du har ju också... Redan förra året så märkte man ju att, att det fanns Väldigt, väldigt mycket bra, långsam, släpig, ganska ledsen, dov musik. Och det, det har ju hållit i sig eh, även mm. i år. Um, det, här, det här är ju ingen, det här är ingen partymusik liksom. Uh, och vi, vi, ska fortsätta lyssna på någonting som har varit väldigt omkramat ja. uh, i år från England. Som jag vet att du gillar jättemycket Elisa. Yes. Vad blir det? Det blir King Cruel med Borderline från hans skiva. I trace my steps to where my sense left and brain had turned my sense to mush. This slowly seeping straight through the crust. Now let these stains of gum slip down to where my head once sunk and drowned. To wait for a while to see my body has merged to the deep cool sea. But my soul flows, a relentless mind, the smiles, The storylines. The soul's broken down borderlines to cause the tide to enforce the bind. not a score of mine. Saw my crying, reach slow motion and corn the mind. So scorn divine, I'm born to cry. It's cold spoken and true delight. På tal om alla de där superunga, supertalangfulla mm. musikmakarna. King Cruel King Cruel, som jag som du sa just eh, ihjälkramade, men det, jag tog med honom också för att jag tyckte det är så fint att han, det var lite hans år. Att han, har ju, han släppte ju sina första grejer 2010 och då hette han Zoo Kid. Och jag blev helt... Var 12? Och var typ 12. Och jag var helt tokförälskad i liksom, hans musik redan då. Mm. Och så känns det nu som att nu släppte han sin skiva och nu känns det som att nu fick han liksom ett litet erkännande för så här, vad han gör. Och det som är så fint tycker jag också man hör, jag valde just Borderline dels för att den är jättebra från skivan men också att den har ett, eh, liksom ett hiphop-beat. Om man lyssnar på det liksom så Får... Really? Ja, alltså det, jag menar inte så hårt, men jag tycker att den tar, den tar låten någon annanstans om man mm. lyssnar på beatet lite mer än tänker att det är gitarrbaserad musik. För det Ja, för det är det som jag, jag har varit lite motsträvig och tycker att han låter som en lillgammal gobbe som eh, vill göra rock i en så anglosaxisk anda. Jag tycker inte alls det. Nej, men det, det, det finns, det någon, är, ja. finns någonting där som gör det modernt. och hör man, hör man vad han lyssnar på och så vidare, vad han liksom refererar till, så har han ju ingenting av det i, sitt, liksom, i sin referens. Alltså, han, han lyssnar bara på hiphop. Liksom. Så, alltså, att det, det, han har liksom en, jag tycker att han har en annan ton och jag tycker att det är fint att han, eh, att han gör musik som jag inte alls tycker känns eh, bredbent eller, eller liksom Nej. Spaning för 2014 också är att eh, Frank Ocean och King Cruel ska tydligen jobba ihop. Aha. Mm. <laughs> Så det ska ju faktiskt bli mm. väldigt spännande. Så nästa borde upp från John Mayer i alla fall. Ja. <laughs> De borde göra kläder ihop också. Ja. Känns lätt. Mm. jag vet att du gillar King Cruels ja, han, eh, han, han, är, ja, han är fin. <laughs> men, men, jag har lite pedofila varningar. Jo, ehm, det är som jag och min kärlek till hela Sad boys <laughs> Jag kunde vara deras tonåriga morsa. <laughs> så hemskt. Ja, ja. Men eh, en annan grej med King Cruel Song, är, han låter lite som, som att han är full. Ja, det är lite det, det här pubfulla. Mm. Det är sant. Um, jag tänker, håll kvar den, den mm. känslan nu. Uh, så lyssnar vi på en av um, senaste månadens och också årets allra, allra bästa låt tycker jag. Absolut. Skevt bit, jag gillar det. Mm. I've been drinking, I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. no complaints with my body so flow resting under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my life, seven living. I'm rubbing on the rub, rubbing if you scared. Swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this. Swerp, surfing all and it's good, good. <laughs> we walk up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. skynda oss och skriva ner innan Jay-Z kom in ordentligt. Ja. <laughs> Beyoncé eh, lyckades hijacka 2013 också. Ja. Det känns man, hon har ägt alla år, mm. Eh, hela 00-talet, eller hela liksom 2000-talet, mm. vad säger man? 2000-talet? <laughs> jag, jag, är helt, jag, är helt, full nu, jag, jag kan inte prata mer. Uh, nej men um, bara i elfte timmen så kom hon in och bara ja. svept in, ja. som hon gör, Precis. och bara tog över igen. Ja. Hur kände du då, Jon? Jag höll ju på att svimma, eller så här, jag vet inte, jag var, det var någon slags kombination av att jag liksom trodde att något sånt här kanske skulle hända, men jag tänkte att hon skulle släppa en singel i sista sekund liksom, och mm. släppa mm. ett album på, så här, på riktigt liksom, med, med all, all promotion och sånt som man brukar ha i eh, nästa år. Um, jag blev ju superglad. Ja. Såklart. Och jag, jag känner att jag är fortfarande så inne i den här skivan. Ja. Det är väldigt svårt att så här hitta ut från den. Hur ska man konsumera så här mycket musik som släpps samtidigt? För det är det jag har lite ja, svårt med. Ja, Vadå, men det, har man väl inga problem med i vanliga fall? vi bara, vi bara nej, men alltså, så här, Om man älskar en artist, som man gör med Beyoncé, ja. mm. och när mm. hon släpper en hel skiva, det, jag har så svårt att liksom, hur lyssnar jag på så mycket musik då? Du behöver inte äta upp allt godis på en gång. Nej, kanske bara. inte. Men, <laughs> jag har svårt för det också ju. Ja, jag vet. Jag känner lite samma sak. Jag blev också lite överväldigad. Ja. Liksom, haft den här på repeat och eh, ja, eh, vad heter den, eh, Flawless. Mm. Mm. Det, är, det är de man har liksom tagit till sig så direkt och sen tänk, tänker man att det finns säkert andra låtar att upptäcka men ja. nu, nu, ska jag götta mig i de här mm, ja, själv. Um, nej, men i alla fall den här, som jag alltid brukar säga så gillar jag låtar som handlar om att vara full på något mm. sätt. <laughs> Nu är hon kärleks, full, full av kärlek, ja. <laughs> eller vad man ska säga, men hon är bara så här kåt på ett roligt sätt ja, liksom, ja. och bara kör. Och ja. Fuldansa på stranden. Fuldansa ja. på stranden med ett glas rosé i <laughs> handen. Man bara, ah, fan vad fett. Det, det, har jag längtat efter jättemycket ja. från vem som helst. Och mm. om någon ska göra det så är det ju Beyoncé på något sätt. Ja. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Um, har du någon annan favorit från albumet som du ja, skulle men, ha valt istället? Ja, lättare att säga vilka jag inte gillar tror jag. Ja. Eh, det är typ två låtar. Uh, resten tycker jag är Ja, man, är, det, man är, hittar... är de där präktigaste spåren? Eller? Nej, jag älskar Blue och mm. Heaven. <laughs> <laughs> Nej, det är den som Miguel har skrivit som jag har väldigt svårt för. Okay, okay. Um, ehm, och någon till, jag kommer inte ihåg nu. Ja, den första. Va, um, vad, ja. vad, ska hon hitta på 2014, tror ni? Hon kommer ju bara fortsätta med sin eh, Mrs Carter-turné och bara så här, fortsätta äga världen. Det känns som att hon är väldigt trygg Mosa. med att göra det. Ja, de absolut. kanske får ett barn till. Kanske får ett barn till. Har du, sitter du på något? Inside. <laughs> Nej. Inside. <laughs> <laughs> jag bara Nej. ser i framtiden. Ja. Ser du någonting annat i framtiden? Nej, jag ser fram emot att bli överraskad. Jag tycker att jag har blivit överraskad väldigt mycket i 2013. Jag ser fram emot att bli, och inte förvänta mig någonting. Jag tycker det är mm. härligt att bli blown away. Liksom. Mm. Knockad. Ja, Det är ju det som man älskar mest Mm. med, med låtar på något sätt. Att de bara, när, plötsligt en dag så är de där och bara Mm. ah, Precis. För att den nya generationen fortsätter att leverera så fina saker som de gör. Ja. Men längtar ni efter någonting just nu då? Alltså något sound, Mer svensk hiphop. Alltså det har ju kommit otroligt mycket bra svensk hiphop under 2013. Men känns inte det som någonting man, man bara måste säga i varje gång man ah. pratar musik? Alltså eller, alltså, såhär, eller, känner du det i hjärtat? Nej, men om man ska, bara från, ur en, liksom, eget perspektiv så handlar det ganska mycket om att jag har blivit totalkär i hiphop 2013. Mm. Alltså jag har ju varit väldigt mycket för annan musik innan också. Så att mer hiphop vill jag se. Den mer, har varit väldigt bra. Super, super bra. Älskar Abidaz, älskar ja, men Hela Redline-gänget och Lina Pira med Namo och ja, super. Vi, vi, vi petar in en annan raplåt här på slutet. Versace har ju varit väldigt stor i år, men det är ändå den här som har så här klängt sig kvar för mig. Mm. Uh, type Away med Rich Homie Kwan. Yes. Tack för idag! Tack, Tack så mycket! Gott nytt år! Gott, nytt år! år. Hej! Custom brightly make you feel some type of way. I'm shining, ho. This bitch on am got me feeling some type of way. Okay, okay. Easy Cause my homies rich, you feel some type of way. Some type of way, make you feel some type of way. Heard wanna fuck me, know you feel some type of way. Mr. CEO, it's what my title say. Me and my homies DJ Ho, he feel some type of way. Okay, now let me real, I know you feel some type of way. I know you do. When I get the bite on her ear, she make that Tyson face. Don't look like that. I drop down to my knee, thankful for life today. Thank you, love. No naps, it's long sleep hibernate. Let go, let go. I can tell if he 12 yeah. right away. Go through hell, cause I care, move you far away. Drop you off late, no, he feel some type of way. I got hoes, like golf trying to make what Tiger made. I gotta hide away, and I go there sometimes to get my mind a break. I find a way to still get through the struggle, what I'm trying to say. And ain't lying today when I tell you that no telling what he'll do for the paper. Ain't no telling. Souffle, I'm straight, I stay my plate, shot day. I'm a smooth operator. I drop top of my wheel, baby. That car I'm driving make you feel some type of way. I know you do. That custom brightly make you feel some type of way.